Gaur, eh, Bayonako Azkurri Bankuan gira, zurekin emintzatzeko, filgik laberri egunon. Egunon. Horren zu, eh, komunikazio arduradun zira, Azkurri Bankuko eh, laguntzaile, zurekin ekimen berezi bat aipatuko dugu, Azkurri Bankuari lotua dena, meza, frantzisez, hau da, elikadura elkartasunaren aldeko enpresa mugimendua. Susen, zer da, enpresak partaide bilakatzen dira, Azkurri Bankuarekin, zer, zer da, Susen? Elkarte hortan, bat guti gora bera ogei, ogei eta ogei tamaren enpresen artean, guti gora bera, eta um, edo diruarekin, edo prestakuntza batzuekin lagutzen digute. Eran nahi dut, be, askurri bankoak uh, beharrak baditu, partikulazki materiel mailan, errango nuke, e, kamioiak aldatzeko, zen eta be, meki emeki nola segunero ibiltzen dira kamioiak ebeza hartzen dira, biztan dena, baina nire materiala, dibidezo, uh, kompost mailan, ez dakit ze motako masina bat behar ginoen, e, eta olako gauzak. Beraz, enpresoriek e, erabaki dute gure laguntzea, e, zen eta beharrak badira, biztan dena, e, eta hori beharrak egunero askurri bankoan. Kanduzu, goi egoita amak bat enpresa, burua da ere zenbaki hori handitzea, zuen gana horbilaraztea beste enpresa batzu, adibidez edo horrekin askiduzuet? Ez ez, hor, eh, badakit adibidez, biharnean olako meza bat ere badutela, eta egun eta hogei bat enpresak eh, badituzte, beraz, guk nahi ginuke handitu biztandena eh, kupuru hori, behar dugulakotz, eta egia erteko, meza hori sortu da duela bos pasei ba urte iduritzen zait, baina pixka bat lo egonda urte horietan. Eta duela bi, duela iru urte, berpi piztu dute eta egiarteko, ba, segidan uh, ukandute olako jartzun bat entrepresen artean, zen eta orain eh, de modan errango nuke, baina ez da moda egiazko hitza, baina responsabilitate sozial e environmental des entrepriz delakoa gero eta gehiago hartzen dute kontutan entrepresetan, eta beraz batzuek eh, be, baix hartzen dute berengain gain, hori, eta azkuri bankoarekin olako partaidetza bat untsada egiarteko eta betetzen dute horrekin uh, eh, utsune bat errango nuke. Beraz, tokiko enpresak dira gehien bat, zekit uh, eh, Sibiruan, Bernoan ere bat dituzu, orain dikez, uh, eh, arunt edo anbetea da? Lapurdin eta basena farroan, zen eta Siberoa nikin lotua da askorri bankoan, eta badakit ere han badidera entrepresa batzuk, baina guk joan engira, ibiltzen gira Lapurdin basena farroan, eta zeniantz delakoan ere, adibidez, mezako lehen dakaria, beniatataz da, eta bere entrepresa zen martin zeniantzen da, beraz, ondoan, errango nuke Euskal Kostalde urbilden uh, eh, lujaldean. Zenpresa montak dira? Ba, denetarik? Ba, denetarik egerteko, hor ba, eh, transportatazte delakoak badira, beraz, hor euh, uh, gara jolariak, bada ere uh, agroalimenter delakoan askurin lan egiten dutena, uh, fermelizaldia, piroteiza, pariez, olako gauzak, edo zoin motako uh, entrepresak sartzen aldira mesan egerteko, biziki erresada zen eta lehen, euh, lehen urratxa, odo lehen uh, etapa, ez dakin nola egan behar den, lehen maila, lehen maila, ba, da, uste dut da bosteun euro uh, emaitea. Edo prestak prestakuntza baten eh, emaitea, beraz, izigarri gari da, Eta gainera, mezak um, emaiten du zerfa delako bat, zerfa dokumentu bat, eta horrekin ema, em, eman duzun kopuruaren euneko iduro gehi kentzen alituzu eh, zer gamailan. Beraz, entrepresa batean, azkenian bakarrik euneko berro, eman duen be, euneko berrogoia eh, kostatzen du beste guzia opari bada, estadutik opari bat dela. Ez da borrundatu hona bakarrik, badaz ere enpresendako eh, eh, alde honori. Bai, bada laguntza hori, estatun partetik laguntza hori, zer, zer gen aletik eh, laguntza hori, ez da bakarrik bo, voluntate hona eh, ejan duzun bezala, baina nala ere urratxa egin behar dela. Batzuek egiten dute kirol mailan, askok egiten dute kirol mailan, hor eh, gizarte mailan beste urratx bat egitea da. Bo, duzu, kopure hori handitzeko sedea, baduzue e, nola ejan ezepe bat, baina ein bat heltzeko gogoa? Al bezain posible, <laughs> biztan dena, ez ez dugu orain baina, eh, emeki emeki ezagutarazi behar dugu uh, meza hori, zer egiten duten, zen beharrak ditugun uh, eh, askurri bankoan ere, zen eta ba, daki zuen bezala, edo entzuten du zuen bezala krisiarekin emeki emeki beharrak uh, goititzen ari direra. Eta guk senditzen dugu, ez oraindik uh, eh, ikalagarikoki, baina emeki emeki senditzen dugu ba, elkarteek galegiten digute eh, gero eta gehiago ba, laguntzeko, zen eta gero eta gehiago ba, beharrak badirela. Justuke, ipatuko dugu, hemen non egoitza aski behia, biru urte ditu hemen eh, askurri ba, bankuko egoitzak, bera nata iriburu artean eh, egoitza biziki edera, egan nuke handia, behar duzuen guztia duzu hemen lan egiteko, zenbat banatzen duzu? Banatzen dugu urtean zer, banatzen dugu mila eta behe tona Beraz, a, asko da askurri, bai, beraz, a, eh, asko da iarteko, bat ditugu partaide bezala hogeita amalau elkarte, Euh, Croix-Rouge, Secours catholique, Nouvelle Donne, SOS Indartu, euh, bon, olakoik. Eta beraz, kontetzen ditugu kasik 2000 euh, pertsonen zako Eh, guk ez dugu zuzenki harremana pertsonekin, guk grossist bezala gira, elkarteen, uh, karitatezko elkarteen grossista girela, baina banatzen dute horiek, hogeita malau uh, elkarte horiek, banatzen dute uh, janaria, ama bi mila pertsonei. Uh, kasik dira kondatu dutugu, dira guti gora bera urtean zean, bi milioi eta irureun mila uh, bazkari da, asko, asko, asko da. Eta hori, eh, diaz, eta aurten beldur gira, zen eta krisiarekin, eta bon, entzuten dugun denarekin, inflazioa, eta dena, emeki, emeki, be, goititzen nahi da, kupur hori. Eta eh, ere ere zemotako publikoa, eh, zen eta ez da lehen erraiten zuten bezala, le SDF, migranteak eta ba, hori ba, biztan eta beharriko hor girela eta hor direla elkarteak hori egiteko. Baina, bon, eh, bosteun bat pertsonak dira Euskal Kostaldean eta nun dira bestea meka mila bosteun pertsonak. Hala, zuta ni bezalakoak izan zen dira edo zure hauzukoak zen eta zer dira ama gazteak, ama bakar prekarrak, erretretadunak asko, zen eta ba, le zoi de prekarite delakoa uh, mila eurotan da uste dut edo mila eta egun eurotan. Eta beraz asko, asko dira mila euroekin edo mila e, euro baino gutiagorekin bizitzen direna. Eta horiek denak dira prekaritatean. Beraz, ikusten bali maduzu zure hauzoan, seuraski badira bat bi edo hiru pertsona hortan direla. Beraz gure beharrak handituko direla seur gira. Justuki, lan handi horren burutzeko, bada beti urteroko askurri bankoaren bilketa handi hori, berbatatak urtera dizkiguzu? Bai, fitesko etorriko da orain, azaroaren okoita bost eta okoita seian, ikusiko dituzue e, ostirale eta lur eta artetan ere igandego izan, okoita e, zazpian, e, be, pertsona batzuk, laguntzaile batzuk, gure jile orange arekin, e, zure ipeseria edo supermarxe ateetan, eskatzeko, edo zoin gauza emaiten alba duzu, kontzerba batzuk, bizkotz batzuk edo zoin, eta hala, bo, hori beraz bi iru asten burian izanen da, azaroaren, beti azaroaren azken uh, eh, aste buruan. Untza, untatua. Milesker gainez, Filgi Klaveri. Milesker zu.